amahoro mwese muri ko muradukurikira kaze mu kiganiro agateka kawe cyo kuri uno munsi tukaba tugiye kubaganirira ku bijyanye n'amasanganya yitana ubuzima bw'abanyagihugu ku ibarabara rya nyakararo mwaro aho tukaba turi mu ntara ya mwaro akaba ari barabara rishasha ririmo ikaburimbo riherutse kubakwa ibarabara ryubatswe mu buryo bwiza n'iterambere ku gihugu n'abanyagihugu kuko imigenderanire y'uruja n'uruza yorohereza abarikoresha tutibagiye n'ihanahanwa ry'ibidandazwa kubakwa eka n'urugendo rukaba rugufi ariko rero kubera ukutamenya amategeko y'ibarabara cyangwa kuyirengagiza yaba bagenda n'amaguru cyangwa abagendesha ibyuma bitandukanye baragira amasanganya amwe muri ayo agahitana ubuzima bw'abantu Kuri iryo barabara rero rishasha ry'ikaburimbo rya Nyakararo Mwaro n'abanyagihugu bashima ko ryubatswe kandi ryabazaniye iterambere baramenyesha ko hari ibikibuze kugira amasanganya agabanuke canka here mbivyo bibuze ni biki ni bande bakwiye kwigisha amategeko y'ibarabara mbaba rikoresha yaba bagenda n'amaguru canka abagendesha ivyuma bitandukanye basabye iki kugira birinde ayo masanganya ibi n'ibindi nivyo tuza kugaruka ko nabo tuza gusangira ikiyago amajwi y'iki kiganiro yegeranijwe na bagenzanje Alande Zirebukeye neza afatikanije na Joseph Sabiyabandi Marie Kirakaze neza nije nakibateguriye nkaba nongeye kubaha ikaze nk'uko bivugwa n'aba banyagihugu bo muri iyo ntara ya mwaro bashikiriza ko iryo barabara ryubatse neza ariko bakemeza ko amasanganya yibonekezamwo kuko hari ibice bitubatswemwo bimwe bituma umuvuduko ugabanuka mbega iri barabara mubona rirubatse neza ku buryo atampanuka rishobora gutera iri barabara rirubatse neza mugabo impanuka kubera umuvuduko w'amapikipiki amasanganya arashobora kuba kubera ngira amadodane yaba ari make mu ibarabara hmm. hari amasanganya aheruka kuba haraza rimwe rimwe amakinga ahantu ibintu nk'ibyo mm. none ko bwanyu mubona kugira ayo masanganya ntasubire kuba aho kubwa iki boshira amadodane menshi ku mabarabara nk'ajya hahereye abana b'abanyeshuri bagashira amadodane kugira umuvuduko w'imiduga n'amamoto bireke kuguma bibandanye mbega abanyagihugu barigishijwe ingene bashobora kukujabuka mw'ibarabara oya hari ibipankarate bashinze umwe wirushikira nk'amashuri bijya byerekana yuko imodoka ishobora kugenda buke buke urumva bijyanye nk'umushoferi abirenze ko je nibaza ko abari mu makosa nyene musirikare w'igihugu nkuranga imwaro mm. ndabona ibarabara naranezerewe cyane igihe ndaribona sanze bararyubatse ryaje turi nyotewe jewe kurwanya ntavyo niyumvira yuko nzoteba nkaribona n'amaso yiwanje mm-hmm. ariko niko ndaraba ryarubatswe ndabona umuvuduko ni muremure ku bantu bagendesha ibyuma kubera batagiye barashyira ko amadodane bivanye n'ingene barabara rimeze amasanganya atera yiyongera ngaha muri iyi ntara ya mwaro ndiga mwebwe ko mbona mufise ingofero y'ipikipiki muratwara ipikipiki je ndayifise ni deplacement yiwanje ngiye ku kazi cyangwa ngiye mikonji none mubona biroroshe kugenda muri iryo barabara uyu muntu agenda aragira ufise ibirometero ko akagabanya kuko hari abantu bariko bihutira abakiriye barashobora kugira umuvuduko muremure kugira batanywanwe n'abakiriye ari abo b'amamoto b'amayasi umuvuduko urashobora kuba muremure amasanganya bigatuma aba cyane umuntu ashobora kugira isanganya atazi ko rijya kuba kubera bivanye n'aho hantu aba ageze nyine haba hameze kumbure none kugira ngo ayo masanganya ntasubire mwohanura iki ni uko abakoresha nyine ibyuma boza bararaba mwene baza baragenda muri iri barabara ko ibarabara rishasha imvura igiye gutasura ashobora amasanganya arashobora kuba menshi cyane urenza mhm. niyo mpamvu bakwiye kuza barashyira ko amadodani bivanye n'ikirometero kirometero bishobotse gushyira eh, amadodani kugira ngo umuvuduko ugende uragabanuka mu ibarabara mm, abanyagihugu mbega bobo hajya barazi ingene bashobora kujabuka abagenda n'amaguru bobo ntibahora bagira izo mpanuka abagenda n'amaguru sindumva bagize ingorane nyinshi kubera iri barabara ariko abantu batwara ibyuma bashobora kugongana bagasekana rero no mu kaburimbi ngaho we amasanganya ama yabaye nyine mu kwezi zije nibaza ukwezi gukoshobora guhera atasanganya ribaye mugabo biravana n'ico gihe nyine kuntu bemeze n'umuvuduko umushoferi aba yagiye nyine ubungana kubwo uyu munyagihugu ati iryo barabara ryabazaniye iterambere nayo ivy'amasanganya biva ku kutamenya ko abarikoresha nk'ahantu hari akamanuko nuko mwodushikira imbere ukatugirira ibintu by'amadodani kugira umuvuduko w'imodokari ube mugufi hanyuma umuntu abone kurengana neza muri icyo gihe hariho gamutama abantu bamaze guhitanwa eh, n'ibisita by'amamodokari ngaha muri ibarabara aho wumvise aho bari hehe na hehe aho numvise ni ahantu ahinyamabuye hajya mm. imana iba yamwandikiye amatariki yiwe ati uzohura niyi nawe wumva mu bisanzwe iterambere n'iry'ibarabara ni ryiza kare twahora tujya gusumira nko mu ijenda za nyagasasa tukaja imayuyu tukaja imwaro mugabo ufise butike arubaka ngaho ugaca uza kumusumiraho kuko umuzigo uza neza imodoka karice riri kuya muzimba niryo terambere ryiza rero abo bahitanwa n'ibi n'ama accident nabo amasanga y'umuntu arawusanga kubera kutamenya yibarabara rishitse ahantu ubwo nyine amasanga yatezwa kuba nyene urumva wewe ntaba yiteguriye kumenya atahajya ahantu harazira ko ntahonyuze ikirenge antamenya kajya kayira twabamushigiye acaki yibaza ati hajya hashashe niho ntegezwa guhonyora naho araho imiduga irenganira urabona baraduciriye byiza n'utuntu twera bakatwereka atansiyo yuko udashobora kuja mw'ibarabara hagati mugabo twebwe aribwo kutamenya kwacu usanga wiroshe imodoka rero ikaza ibisi yindi kumbe ntiwayibonye guhitana eh, ubuzima bw'abantu ntibubangamirwe niyo nsaba fabrice akora akazi ko kunguruza abantu akoresheje moto ngo naho atararonka uruhusha rwo kugendesha iyo moto mu myaka ishika kuri itatu amaze akora uwo mwuga arerekana ukuntu agerageza kugenda neza kugira yirinde amasanganya ubuhinga bwose bwo kugendesha ipikipiki murabifitiye uruhusha ya kweli sinda sindakwiza byose eh, nko kuvuga ibintu vy'amapremi ya nta premi kweli ndaronka bara premie n'amahera menshi biragoye kugira ngo yaronke nabona kandi umuntu hari igihe hakena amahera ukagura atereka nyonga imoto kugira ngo niyunyungunganye imidaronka ay'agasabuni y'amasanganya menshi mbega bobo mwobabwira iki abantu bagenda ku muvuduko muremure kwerino babarira bakaza baragenda buhoro buhoro kubera icuma n'ikindi kintu ntimuhana porogaramu kirashobora kuguhinduka mm. hanyuma hariho ukundi naho duhora tubona abagira ku moto ugasanga yashyize ko abantu babiri ku bwawe none hakwiye gukorwa iki kugira ngo ivyo vyose byorohereze abiyungurutsa n'abungurutsa abantu cyane cyane nk'abo ubwira ku mapikipiki nshikirozi ababiri kweri ibyo byo ni bibi kweri umuntu byo byo byo yobiheba kweri aramutse apatana umukiriya agapatana yakwiye amuramutse amujyana akavuga ati tuvuye ngaha nyarakwije ibyo byababira umuntu byo byo yobiheba si ibintu bigoye cyane abantu bashika ku mirongo ibiri ngo nibo bamaze guhitanwa n'amasanganya abera kw'iryo barabara kuva ricubakwa umukuru wa zone ya makamba abisigura arashima ariko ko ibikorwa by'iterambere bimaze canke ko bira rirakogwa kubera iryo barabara yego ibarabara twarironse kandi ryazananye n'iterambere kweri kuko ivyakurikiye turiko turitegereza kandi n'ubu ritarahera neza turabona yuko hari ibintu by'iterambere byaciye bizamo nkunga kuri zone makamba niho nohera kuko niho niho njejwe nta kuri zone makamba bariko baratwubakira zone bariko baragira extension bongera ko kuyahahora hama iyahahora nayo barayisambuye ubu bariko barayubaka bushasha batubwira inzu zigezweho ikindi cha kabiri nuko amatara yashitse nga kandi n'amatara yahahora transformateur baravuze ko bazoyizana kandi mbere ngo yo biza yarashitse amatwa dusumira mu gasoje ntira yidushikiriza twebwe tugaca tuvuga rero tuti iterambere n'irya nawe amashure e, y'imyuga ari karaza bariko barubaka hanyuma n'amahome nyene abaprofeseri bazoba bigisha muri ayo mashuri y'imyuga bazobamo ivyo vyose nk'ayo mashuri y'imyuga ntiyobonetse ata matara ahari impanuka rero zirateye ubwoba iri barabara ririmwo impanuka nyinshi kuva ritanguye gusigwa haramaze nko gupfa nk'abantu baba barenga nka veni bagonzwe n'amakinga bagonzwe n'imiduga amamoto asekanye urumva ko biteye n'ubwoba turasaba ko dufate nk'iri barabara botwongeramwo amadodani turabona neza hari zo bashyizemo umugabo ntizikwiye icya kabiri tugasaba hariho asosiyasiyo zihora zica zigisha abanyagihugu baba begereye kuri iryo barabara ingene bazigenza n'ingene baritambukamo tugasaba yuko izo association baraje baradusaba abantu bazoje guforoma bane tugasaba yuko izo association zobanguka zikatwigishiriza abantu ingene botuza kwifata buramatari w'intara ya mwaro aremeza ko amasanganya yibonekeza muri iryo barabara agasigura ko hari nibiva ku kuntu benshi bataronkejwe inyigisho z'ukuntu abantu bigenza mu mabarabara Jean Claude Nyakaregwa akamenyesha ko naho biruko ibikorwa vy'iterambere bibandanya gukogwa ego ico kibazo turakizi kandi kuva iryo barabara ryubakwa hariho abatari bake bamaze kuhasiga ubuzima ivyo rero bikavana nuko eh, benshi bataronkejwe mu gihe cankenegwa za nyigisho zijanye n'ingene bokwigenza mu mabarabara ni ukuvuga rero ubuye hariho rero n'abandi bantu rero bajya batwa bunguruza abantu cane cane ku mapikipiki niho usanga bakunda kugira amasanganya aho rero ico tumaze kubona benshi ntibagira za mpusha zo haba pikipiki kandi ntibagira na assurance gusanga rero birateye masanganya ngaha e, mu barabara ikindi naco abo mapikipiki kubera bashaka kuronka inyungu irengeye usanga baheka abantu babiri gusanga rero ipikipiki iriko abantu batatu ivyo rero bigatera amasanganya mw'ibarabara ngaha mu bisanzwe mu nteguro bari bagize mu bijyanye no gushyira mu kaburimbo muri iryo barabara hariho eh, igisate cy'uko bategerezwa kwigisha abanyagihugu ibijyanye eh, n'ingene byo kwigenza mu ibarabara mugabo izo nyigisho bavuze ko zigiye gutangura mu makomine yose ibijyanye bicapwa biri ku ibarabara biriho mugabo twiyumvira ko bidakwiye kuko naho bihari bakavuga nka biya bashobora kwereka ko hariho dodane muganga nk'iyo dodane ugasanga ntayihari hari n'ibijyanye n'ibyo bicapwa bavuga yuko ari ukugabanya umuvuduko nabyo ubone twarabonye ko atabihari kuko murabona ko hari amakorosi menshi mugabo ugasanga abantu rero uh, bajya batwara imiduga usanga rero bafise umuvuduko udasanzwe nico gituma n'amasanganya usanga ari menshi hanyuma n'abanyagihugu kandi benshi sinzi ingene ariko kwigina ibarabara gusanga abantu benshi baracisha ibintu by'ibitungwa cyane n'inka mu kaburimbo ugasanga rero ibyo byose bishobora gutera amasanganya ingorane twaba twabibuze mu nama z'umutekano mubwo urabona ntushobora guhindura imico y'abantu eh, mu kanya gatoya n'ibintu biza bukebuke kandi nimvira ko n'amasanganya aba birabigisha barabona yuko nabone bakeneye kwikingira ego nyakubahwa buramatari ni ibarabara kuva aho ribonekeye mbega umuntu ryafashije iki abanyagihugu bo mu ntara yanyu bwa mbere urugendo ubu uye aho bahora bagira hafi amasaha abiri ubu uye mu isaha imwe umuntu abashitse ngaha mu ntara ya mwaro nk'ibujumbura icya kabiri twarabonye yuko abunguruza abantu baciye bagwirirana ni ukuvuga rero ko mu minsi yahera abunguruza abantu baragira iminsi cyangwa hari ibindi bikorwa by'iterambere nyine biraza ari byinshi kuko ubu uyi n'abaja kurangura ubu baragenda kuri kwamye atangorane kandi n'igiciro ngira cyo kugira ngo bazane ibyo bidandazwa byabo gica kigabanuka kubera ibarabara ari ryiza agateka kawe agateka kawe ah, agateka kazina muntu ni kure Turi mu kiganiro agateka kawe kuri uno munsi tukaba twashimye kuganira ku bijyanye n'amasanganya amwamwe ahitana ubuzima bw'abanyagihugu yibonekeza mu ibarabara rishasha ry'ikaburimbo rya Nyakararo Mwaro riherutse kubakwa aho tukaba turi mu ntara ya Mwaro mu gisata kijejwe gukinga impanuka bamenyesha ko mu gukinga amasanganya ari uko abagendesha ibyuma bategerezwa kumenya amategeko agenga amabarabara Antoine Ntemako arongoye icyo gisata agashikiriza ko ari ibyo kubakwa canke bigashirwaho mu ntumbero yo gukinga amasanganya nk'uko abisigura nk'uko mubivuze amasanganya twarabonye ko kujya barabara rya nyakararo umwaro rishasha aho rimaze gusa n'irikorarangira amasanganya abaye menshi mugabo turabe mbega ho kukikwira ngo ntiritubere intambamyi nk'uko eh, bivuze rero kuva iryo barabara ribaye eh, bakabisubiramo rikaba ry'ikaburimbi barabara rigezweho kandi ryiza cyane n'ubu kibandanya eh, harabaye amasanganya amasanganya tuvuga ko yabaye ku mvu zitandukanye aho abantu bace bagigina arabatwara imiduga cyane cyane bagira imivuduko irengeye bakiruka bakagigina ari amamodoka canke amapikipiki hama ugasanga rero n'abanyagihugu nabo batari bamenyeye imodoka zinyaruka babona ati iriya andaza kuyibisa bakaja ngaha bagasamara nabo nyene bagasamara ntibazibise hari ngira ngo gutera akamo tugaca dutera akamo hakiri kare eh, niko gukinga gukinga cyane cyane ngira guhimiriza abanyagihugu kubigisha niko ibi mwakoze mbona rero kubashimira mbere kuko inyigisho za mbere no kugira ngo umuntu amenye inkuru nkuru amenye ingene yo kwifata tube tuti eh, abantu bakoresha iryo barabara ubwa mbere na mbere abimiduga ibiyubare bingenga ubuntu bamye yuko hariho amategeko agenga ibarabara no kuvuga imivuduko ku modoka y'ubwoko bwose ari ipikipiki ari imodoka that. ntoya canke amamodoka ama manini manini canke amakamyo hariho imivuduko bateza kutarenza imbere yuko umupolisi akora kwibarabara ngo arinde kubafata umuntu wese amenye yuko ategereza kubahiriza iryo barabara ku munyagihugu nawe nyene rero amenye yuko ubu ibarabara yego n'inzira arashobora kwicamo atamodoka iriho muga amenye yuko atari inzira igenewe abantu b'amaguru biyubare rero ari ukujabuka bajabuka bihuta atamodoka iriko ari kugendera impande y'ibarabara baje ku nkombe kuberekeye nayo intwaro nibo bajejwe muteka umutekano ubwa mbere na mbere wa bose wa twese eh, bamenye yuko uruhara rwa mbere ari urwabo eh, cyane cyane ko abaturongoye bamaze gushyiraho igipolisi cegereye abanyagihugu amakomite arimwo bose ari batwara imiduga abashoferi eh, n'abapolisi eka abantu bose barimo bamwe bati uruhara ni rwacu babone ati ubu mbe twotabara gute kuko kumva nk'abantu mirongo ibiri bamaze kwitaba imana kubera izo sanganya mu mwanya mutoya ibarabara rimaze kuzura birateye agahinda cyane bamenye intwaro rero abaje intwaro bamenye ati umusitanteri abakora imitumba bamenye ati uruhani rwacu yaba komite arimwo bose bamye ati mbega twokora iki bagira ati umushoferi ariko ariruka umuvuduko urengeye bateshe bateshe byanse bamye ngene bafatira ibihano tukiri ngaho nyene nivyo mureko muratanga impanuro ariko turibaza ati mbega uruhara rw'iwanyu ni uruhe mu gukinga impanuka mu ibarabara. Eh, umva uvuze gukinga hariho gukinga no gutabara uratari mu gukinga rero twebwe twoshira umupolisi wese kwibarabara ngo twashobore kubona bwose tubanza kwigisha hanyuma ubishoboye ahantu tubona yuko habangamye cyane gusumvya cyane cyane nk'ahantu hegera amashuri adusaba ariko barakora ibarabara kubashiraho nka bimwe bishobora kugabanya umuvuduko amadodani mu gifaransa canke bakaraba ikindi naco tuza kuraba ko vyagiyeho ni vya vyapa hari ivyapa bisa kwerekana umuntu ngene kugenda yuko hariho ama amakorosi canke akamaro karengeye canke aho abana bajabukira ivyo no kuraba ivyo biriho rero nivyo turaba ko byahabaye kugira ngo abanyagihugu tuje tubabwira tuti muri yubara aha saho honyene ga aha tuvuga irya mwaro tuvuga n'ahandi vyoshoboka rero ko muri ayo mabarabara hakoregwamo amasanganya ariko ngo ibarabara rikozwe ni kugira abantu boroherwe ivyo bivugwa na Engineer Vincent Bayubahe umuyobozi mukuru w'amabarabara agasigura ko ibijanye no no gushiraho amadodane nkuko byasabwe n'abanyagihugu bifise amategeko abigenga umuntu adapfa aha yashize. Ibabaro rya ntwaro rero eh, bavuze ko ritera amasanganya menshi ni ukuvuga imetero indwi tumenya amabarabara y'imetero zitandatu mugari ifite imetero ndwi hariho n'aho abantu baca hirya no hino imetero n'inusu hariho kandi n'imetero zibiri ahantu hari nk'abantu benshi ku dusantere niko rikoze hanyuma abantu bibaza ngo biranyerera mugabo ntirinyerera yaragiye barabara eh hari gusanga rero nk'umuntu ufite nk'amapine yaheze cyakagomba kuza kurengana iyindi modoka mu ikorosi ariko ariruka cyane ni ngombwa kabisa eh, iyi modoka iti barabara aho rero bavuga ngo riranyerera nuko uri kuragera ugendamwo umengo nturi mu barabara aho niho hava impanuka kenshi ndabizi abanyagihugu nyene babivuga yuko hamaze kuba amasanganya menshi baravuga ko atamadodane bimwe bituma imodoka igabanya umuvuduko mbega ivyo muri muriko murategekanya kubishiraho ibyo twita amadodane ntifaho aho bigiye eh, uzasanga abenegihugu nk'ahantu bagongeye impene bakashashaho dodane bivu ahantu hagongeye inka dodane ubisanzwe amadodane arafite amategeko ayagenga dodane tuzishyira ahantu hari nk'ishuri dufate twiyumvira turadushiraho oya amakare zose abanyemwaro eh, ntibazoshira amadodani uko bavyumva kuko dodane twebwe tuyishyizeho dukoresha irya nyene ya beton rya beton bitume niyo dukoresha kuko ushize dodane bisanzwe hajya imodoka hashize gafata frein no ko ibarabara rirasha gutabuka eh, imvuga ko kuri dodane rero eh, ahantu hatsa ko hakozwe ku buhinga hama kirazira no kurihimbura gushaho dodane ibarabara ryacu ibarabara ryanyu ibarabara ry'abanyamwaro kirazira ko umuntu azozana isipiri ngo ngo agomashemo dodane tuzobihana kandi kabisa tuzobihana twaronye ko hagiye haza amadodane mu rugero tudakurikije amategeko aho hose barayacye ryo kononekara rero dusubanye intwaro abajije intwaro bakeneye ko doda nihaja babisaba ubuyobozi bw'amabarabara bwo bwo buri bwo babuzi kuntu bikogwa naho kuja inyigisho rero zohabwa abanyagihugu zo kumenya amategeko agenga amabarabara zitangwa mu biganiro bitandukanye nkuko bisigurwa na Antoine Ntemako ajejwe igisata c'igipolisi cyo gukinga impanuka inyigisho nizi nyene ziva mu manama ziva mu miganiro nk'ikimwatunganije wumve hanyuma intwaro wumvireho intwaro niyo muvyeyi abanyagihugu umusitanteri umukuru w'izone umukuru w'umutumba bavuga ati mbega jewe ngo amasanga ko yabaye menshi ni iki umutekano si kuvuga ngo naka gusanze mu nzu hari umutekano uriko arengana kwibarabara bavuga ati rero mbere ibarabara mbe ahubwo duteza imbere ryaduteye ingorane ko mbona ryatumye abantu bapfa bamenye ati mbega rero ko ryaje twifate gute nitwe tworaba ingene two kwifata uko iterambere rigiye riraza ubu rero turiko turigisha gukinga nibyo turimo imbere yuko umuntu aja gutabara byamaze gushika umva gutabara bamaze kwitaba imana aba yagiye mugabo gukinga gati ibarabara tumenye yuko ari ry'imiduga abarikoresha abatwara imiduga nabo nyene biyubare kandi usanga ifise bibayike cyane cane cane abatwara imiduga bareke kwihuta bareke cane birenze urugero hama bareke kunywa inzoga bareke batwara imodoka nivyo twaribonye nuko tavuze n'ibituma vyinshi usanga haba n'izo mpanuka batuma n'abantu biruka cyane ugasanga abantu ariko atwaye imodoka yanyoye amacupa atatu ane atanu canke ugasanga imodoka ntiyayisubirishemwo ugasanga usanga yataye amafure atayirabye ibituma ni byinshi cyane hari n'abandi bavuga bajya cyane cyane batwara amapikipiki ugasanga ngo nta ruhusha bafise rwo gutwara ayo mapikipiki mbega ico coco ntigishobora kuba imvo mu bituma by'impanuka by'amasanganya y'imodoka ni byinshi nibyo birimo rero amapikipiki usanga atwarwa n'abantu batazi ikintu c'itegeko ry'ibarabara batagira urwo ruhusha gutwara ibintu buze aho wocugira uti niwo n'uruhara ninde yo biraba urwo ruhara hariho agipolisi kijejwe umutekano mu gihugu gihugu barakora mugabo ntibokwira hose mugabo ubu rero ko hagiye ho igipolisi cegera abanyagihugu kirimwo amakomite y'umutekano baraba n'ibyo byose ko bintu byose aha ah, boca badufasha bagafasha bagira ati umuntu adafise urwo ruhusha baramuzi guhanya umubanyi uwo muzi yuko aguze icuma afise uruhusha bamye yuko bamuhanure aje kururondera eh, ikindi naco twarabonye ni ugupakira kurengeye ugasanga umuntu apakira abantu barenze canke ibintu birenze hari amategeko abigenga canke ugasanga hari umuntu afise ikinga agaca yifatikiza ikamyo aha ah, tukagetera kama si umwaro gusa ni mu gice wose ugasanga hakujya bugarama abantu bane batanu bifatikije ku ikamyo eh, ugasanga agize na gatoya aratembagaye umuntu aba agiye aha rero biyubare iryo barabara rero ngo riracakogwa ntirirahera Enjeniyeri Vincent Bayubahe umuyobozi mukuru w'amabarabara akamenyesha ko bivanye n'ivyo abanyagihugu bashaka kandi bihuye n'ubuhinga basanzwe bafise ngo nivyo bazokora. Ibarabara naguye ko riracari mu minwe y'ishirahamwe ririko rirarikora. Eh natwe rero turungise abantu mu byo bita pre Reception technique baraza kavuga bati ahantu twabonye yuko hoje ikintu kinaka hoja icapa hoje dodane bashobashira muri raporo. Iyo rero prereception ntirabo eh umunsi yabaye bivanye n'ivyo abanyamagara bazoba bifuza kandi bihuye n'ubuhinga bwacu niyo tubona ko biba byiza tuzaza tubibakorera yego nibyo twaravuganye na buramatari eka na chef de zone makamba bose abo bategetsi bose baravuga yuko ico kintu c'amadodane gikenewe none mugiye kubiraba mu bikurikirane gute kandi mwavuze ko ama accident baravuze ko abo bategetsi babiri baravuze ko hamaze kuba ama accident amasanganya amaze guhitana abantu bashika mirongo e, ya eh, buramatari canke chef de zone musanteri abo bose bateze bifuza gutuganiza bajya abantu barongoye niyo mpamvu iyo habaye isanganya baca baza kubitura abo nabo ku ruhande rwabo baca baza kuyitura natwe tujejwe ibyo bikorwa by'amabarabara natwe kubitura abatwara abatuti koko aho hantu iyo dodani irakenewe eh, ariko kenshi iyo bisabwe n'abajejwe intwaro kuko nubwo iyo barabara ngo yorohereza abantu baca ngaho hantu tureze natwe twabishira mu ngiro kugira ngo eh, ishaka ibyo bifuza koko tuzoheza tubirabe tubijyemo twumve iby'abajejwe intwaro bagona n'abenegihugu barabongoye ibyo bagona mbere yuko turangiza kino kiganiro Antoine Ntemako ajejwe igisata cy'igipolisi cyo gukinga impanuka arasaba abajejwe intwaro mu bisata bitandukanye kwigisha abanyagihugu kugira babimenye imbere eh, yuko ratunga batunganye kugira rihere iyo igipolisi kijejwe umutekano kwiyobora rya mwaro ko boshiraho ingufu babanze bubahirize ivyo twasavye ivyo vyapa barabe ko biriho barabe imivuduko ko yogabanuka hanyuma bonyene bigishe rero hamwe muri ya, ya makomite y'umutekano ahukiremwo bose mu makomine mu mitumba bigishe abanyagihugu babimenye kuki ikosa si ubwiza agisida kiosa no kutamenya urumva uruhara rwa twebwe aha ya mwaro rero hariho izo nzego zose ziriho bamenye ko uh, uruhara rwabo bigi twigishe abanyagihugu bamenye ikiganiro agateka kawe cy'uyu munsi ni ngaha kirangiriye mwakoze mwese mwagiteza abiri bakoze abo twasangiye ikiyago